Hakika katika hayo bila shaka zipo ishara kwa watu wanaofikiri. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون Au ndio wanachukua waombezi badala ya Mwenyezi Mungu? Sema, ingawa hawana mamlaka juu ya kitu chochote wala hawatambui lolote, قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون sema, uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu. Ni wake yeye tu ufalme wa mbingu na ardhi, kisha mtarejeshwa kwake. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون Na anapotajwa Mwenyezi Mungu peke yake nyoyo za wasioiamini akhera huchafuka. Na wanapotajwa wenginewe asiyekuwa yeye basi wao hufurahi. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون سما ewe mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi mjuzi wa yasiyoonekana na yanayoonekana Wewe utahukumu baina ya waja wako katika yaliyokuwa wakihitalifiana. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون Na lau kuwa waliodhulumu wangelikuwa na vyote viliomo duniani na pamoja navyo vingine kama hivyo bila shaka wangelivitoa kujikomboa katika adhabu mbaya hiyo siku ya kiyama. Na yatawadhihirikia kwa Mwenyezi Mungu wasiokuwa wakitarajia. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون na utawadhihirikia ubaya walioyachuma yatawazunguka waliokuwa wakiyafanyia mzaha فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون Nadhara inapomgusa mtu hutuomba kisha tunapompa neema zitokazo kwetu husema nimepewa haya kwa sababu ya ilmu yangu. Sio, huo ni mtihani, lakini wengi wao hawajui. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Waliyasema haya waliokuwa kabla yao, lakini hayakuwafaa waliokuwa wakiyachuma. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين basi ukawasibu uovu wa walioyachuma na wale waliodhulumu miongoni mwa hawa utawasibu uovu wa walioyachuma vile vile nao si wenye kushinda awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun Kwani wao hawajui kwamba Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye na akamkadiria hakika katika haya bila shaka zipo ishara kwa watu wanaoamini Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Mwenyezi Mungu huzitakabadhi roho zinapokufa na huzipokea roho zisiyokufa zinapolala basi huzizuia zilizokwisha hukumiwa kufa zisirudi kwenye mili yao na huzirudisha nyinginezo ambazo hazijafikiria bado ajali yao wakati wa kuamka mpaka itakapofika ajali yao iliyowekewa. Hakika katika hayo bila shaka zipo ishara wazi kwa watu wanaozingatia bali washirikina wakawafanya wengineo badala ya Mwenyezi Mungu kuwa ni waombezi wao wa kuwakurubisha kwake. Waambie we Muhammadi mnafanya haya japokuwa hawa mnawafanya waombezi hawanacho wanachokimiliki wala hawana wanachokifahamu Ewe Muhammadi waambie waombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu peke yake hapana ne upata ila yeye Ufalme wa mbingu na ardhi ni wake yeye tu na kisha mtarejeshwa kwake akuhesabieni vitendo vyenu na pindi akitajwa Mwenyezi Mungu peke yake bila kutajwa miungu yao nyoyo za wasioyaamini maisha ya akhera huku njana na kukasirika. Na wakitajwa miungu yao wanayoiabudu badala Mwenyezi Mungu wa huwa wepesi kufurahi na kustarehe. Ewe Muhammad sema nawe umemwelekea Mola wako. Ewe Mwenyezi Mungu, ewe muumba mbingu na ardhi bila mithali. Ewe mjuzi wa siri na dhahiri wewe peke yako ndiye wa kuhukumu baina ya waja wako katika hayo wanakutalifiana katika mambo ya dunia na akhera. Basi hukumu baina yangu na hawashirikina. Na kuwa hao walijidhulumu nafsi zao kwa ushirikina wanamiliki vyote viliomo duniani na mara mbili kama hivyo. Bila shaka wangelivitoa kuwa ni fidia ya kujigombolea nafsi zao na adhabu walioandaliwa siku ya kiyama. Nao watakuja hiyo na adhabu itokayo kwa Mwenyezi Mungu ambayo haikupata kuwapitikia katika mawazo yao. Na katika siku hii ya leo utawadhihirikia uovu wa vitendo vyao na itawazunguka adhabu ya yale waliokuwa ukiyafanyia masfara duniani. Na mtu yakimpata madhara hutuomba kwa nyenyekevu, kisha tukimpa neema kwa kumfadhili, mtu huyo huyo usema sikupewa neema hizi mimi ila kwa ujuzi wangu nilionao wa kujua kuchuma. Naye mtu huyu kasahau kuwa mambo si hivyo kama semavyo, bali neema hizo mnemesha Mwenyezi Mungu ni kama majaribio tu, ni mtihani ili amdhihirishie nani mwenye kutii na nani mwenye kuasi. Lakini wengi wa watu hawatambui kama hayo ni majaribio na fitna. Maneno kama haya waliyasema waliokuwa kabla ya na hawa na haya kuwalinda na adhabu hayo mali na starehe walioyachuma Yakawasibu makafiri waliotangulia malipo ya madhambi ya vitendo vyao na madhalimu miongoni mwa hawa wanaosemezwa hivi sasa yatawapata vile vile malipo ya madhambi ya vitendo vyao. Wala hawa hawataiepuka adhabu. Je, hawa wanasema wayasemayo wala hawajui kwamba Mwenyezi Mungu humkujulia riski ya mtakaye katika waja wake na humpa kwa kadiri yatakacho kwa mujibu wa hikima yake. Hakika katika haya bila shaka ni mazingatio kwa watu wanaoamini.